بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo dragog gospodara da nas počasti i da čuvamo njegove blagodati tako što ćemo njemu zahvalni biti. I kod njega utočište molimo da ne spoznamo blagodat samo zato što smo je izgubili. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i neka je mir i spas svima onima koji nose vjeru islam i dosljedno je živio u svojim životima do sudnjega dana. Gospodaru naš ništa nije lahko osim onoga što ti robovima svojim iz milosti svojim iz milosti svoje ne učiniš lakim pa te molimo da nam uvijek olakšaš ono što je dobro. Amin. Zamolio bih vas na samom početku da se malo pomaknite koliko možete da ne stoje ljudi na vratima nezgodno. Koliko možete uvučemo se unutra skroz. Došli smo do 169. hadisa u sahihu imama Buharije. Inače, 32. poglavlje i knjiga je o abdestu. Kazali smo da je abdest nešto što vjernik i vjernica u svom životu čuvaju. hazreti Pejgamber sallallahu alaihi wasallam je rekao Bilale, kada su me uveli u džennet, čuo sam kako tvoje nanule prije mene u džennetu se čuju. Čime si to postigao o Bilale? Tada je Bilal radijallahu anhu rekao Božiji poslaniće nikada se nisam abdestio a da nisam obavio dva, dva rekeata namaza. Čuvati namaz znači čuvati svoju vezu sa stvoriteljem. izuzetno bitna stvar je da čovjek u svome životu zna šta je prioritet. Svi problemi koji, do, do kojih dolazi u životu čovjeka dolaze zato što ne zna šta mu je prioritet. I ono što stalno ponavljam i molim dragog Boga da imeni dadne snage da u ovim trenucima kada se čovjek treba odmarati i zikriti Allaha spominjati i salavate na poslanika donositi da toga budem svjestan da koliko god mi kažemo da vjerujemo u uzvišenog stvrtelja da trebamo učiti svoja srca i usmjeriti svoje umove da imamo povjerenja u dragove gospodara sve što nam je on propisao je naš interes. Kad bi svi na zemlji bili neposlušni dragom Allahu, to Allahovu vlast ništa ne bi umanjilo. Kada bi svi na zemlji bili poslušni dragom Allahu, ništa njegovu vlast i njegovu moć ne bi to uvećalo. Zbog toga hadis pegambera sallallahu alaihi sallam koje nam je evo sabrao imam Buharija su povod naših druženja ovdje. Kao što smo uobičajili pravilo je La jariful fadle li ehlil fadli illa ehlul fadl. Ne zna vrijednost onih koji vrijede osim onih koji vrijedi. Ako hoćemo da vrijedimo, moramo znati ko nam je učinio. Evo, između nas i mama Buharije gotovo 11 i više stoljeća. On je napisao svoje dijelo i u Bosni i Hercegovini koja je od njegovoga doma i mjesta gdje je ukopan preko 4000 km daleko. Ja molim gospodara da se njemu smiluje i da počnemo onako kako smo uobičajali, da se sjetimo Fatihom ili dobom mala Buhari u hadijsku zbirku čitam. Redajem lillahi Fatih. Poglavlje nosi naslov Babu masil vodu i iza haneti Poglavlje traženje vode kada nastupi vrijeme namaza. Vi znate da smo spominjali ranije da je jedno, jedna od karakteristika vjernika i vjernice da iščekuju namaze i da se pripremaju za nje. Vrlo je bitna stvar da, da razumijemo zbog čega je dragi gospodar dao namaz. U Kur'ani Kerimu kaže Aqimi salate li zikri Obavi namaz kako bi se meni sjetio. Puno je toga što nas odvaja od stvrtelja. Sve ono što čovjekovo srce zaokuplja definitivno je opasno po čovjeka i zato je gospodar dao pet dnevnih namaza da držimo svoja srca, srca budni. Jedan od načina da to dodatno uradimo jeste da očekujemo namaz. Alhamdulillah, klanjali smo akšam, evo sad će jaci ako Bog da da klanjam. Ako ne možemo u svojoj mahalskoj džami ili ako ne možemo s porodcom sići u čaršiju, pa barem da evlad svoj okupimo sa hanumom, sa bratom, sa sestrom, da klanjamo u džematu pa barem u kući. To iščekivanje namaza Resulullah sallallahu alaihi sallam u hadisima naziva er ribab, Bdijenje na Allahovom putu. Ako hoćeš da budeš onaj koji bdije na Allahovom putu, onda trebaš iščekivati namaz. Allah briše preko toga naše grijehe i Allah nas preko toga upisuje među one ljude koji bdiju na njegovom putu. Ovdje također Imam Buharija nas, nam ukazuje na jednu stvar. Prije nastupanja namaza ili namaskoga vremena, tražiti vodu za abdest je pohvalno. Međutim, kada nastupi namasko vrijeme, obaveza ti je da nađeš vodu da abdestiš. I nekada imam ja dosta baba koji su vrlo inteligentni. Učim od njih puno. Međutim, nekada tako postave pitanje da se ja na, naibretim se kako. Kaže, putujemo, znaš, pa nekada se desi, nije selo muslimansko ili nema džamije, nezgodno je tražiti vodu za abdest. Pa eto, kaže, možemo mi uzeti temu. Pa kažem, čim idete? Kaže, auto. Pa kaže, pa što ne ponesete kanister vode sa sobom? <laughs> Kaže, on vidi stvarno. Je pametniji od mene, on je puno inteligentniji i teži fakultet završio u smislu tog kon... a nekada, subhanallah, i zbog toga se u predanjima kaže, zaista neće čovjek se pokajati ukoliko je šta uradio, savjetovost. Dvije stvari. Savjet tražiti i stiharu klanjati. Savjet tražiš od onih koji razumiju stvari, konkretno koje te se tiču. Nemoj tražiti savjet, savjet o ekonomskim pitanjima od onoga ko u životu sebi nije na salamet izveo. Jel tako? Tražiš savjet od onoga za koga vidiš da ti može dati tu. Kada si se posavjetovao sa dva, tri, četiri čovjeka, osobe, nakon toga klanjaš dva rekiata, isti hari namaze i zamoliš dragog Allaha da te uputi da, da doneseš pravu pravu odluku. Kaže Hazretija Iša na početku, odmah nakon uvoda u ovaj hadis, dakle poglavlje traženje vode za abdest prilikom nastupanja namaza. Vakalet Aisha, kaže Hazretija Iša radijallahu anha, hadareti subhu, kaže došlo je vrijeme sabah namaza. Feltumi u felem juđat. Tražili su vodu da abdesti i nisu je pronašli. Fenezele tajemum. Pa je, dragi gospodar, objavio ajte koji dozvoljavaju kada vode nema da osoba uzme tajemu. Subhanallah, gospodar je u Kur'an Kerimu kazao وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Zaista vam Allah nikakvu teškoću u vjeri nije dao. Kada nemate vode, kada niste u prilici da se abdestite, kada niste čak u prilici ili da se okupate, zamjena i za kupanje, za gusul i zamjena za abdest je šta? Tajemo. Allah Ne možeš da klanjaš stojeći, klanjaj sjedeći. Ne možeš da klanjaš sjedeći, klanjaj ležeći. Ne možeš da klanjaš ležeći. Ne možeš ni, da ustaneš nikoliko. Možeš leži, i šaretom možeš klanjati. Allah dragi je zaista i svoje milosti jedan od najvećih dokaza istinitosti vjere je upravo to što se ona može živjeti, živjeti u životu. Kaže se u ovom hadisu Hadesana Abdullah, Abdullah ibn Jusuf Prenio nam je Abdullah sin Yusuf Kala Ahberena Malik Od Malika To je onaj znameniti učenjak za kojeg se vezuje Malikijska pravna škola Čestit Insan iz generacije koja je došla nakon Ta vina vrlo čestit čovjek. Koliko je on osjećao, i to uvijek podvlačim, danas je karakteristika je nas da mi samo krivimo druge ljude. Čim se nešto desi mi kažemo pa znaš oni su krivi. Malo sam ljudi sreo na prste jedne ruke ili dvije mogu nabrojati koji odmah prihvatio svoju odgovornost rekao daj da vidim šta ja mogu raditi. Kad sam otvarao stranicu tabačkog i pogledao da je ovaj mesčit koji nije 30 sa 30 metara veličine subhanallah i bihamdihi i grom veliča gospodara svog skupio blizu 5000 kilograma hrane od februara mjeseca. Samo na osnovu dvije stvari. Želje da očistimo svoj imetak tako što ćemo pomoći, pomoći i drugi da imamo povjerenje da se radi nešto. Da je jedan kilogram, jedan insan nahranjen. Ovaj mesčin gdje su uglavnom studenti, boga mi oni koji nemaju neka velika primanja ili tek oni koji se zaposlili i rješavaju ovo i ono pitanje, da smo pet hiljada ljudi mi nahranili, subhanallah, u zadnji manji od desetak mjeseci. Šta znači, subhanallah? Imam i Malik, tolika je njegova odgovornost bila, da kada bi zagrmilo ovako pored Medine, on bi se, kaže, spremio, izašao bi iz Medine. Kažu njemu zašto uvijek i nije govorio zašto izlazi. Kaže zašto izlazi? Kaže strah me da Allah ne kazni stanovnike Medine grada Resulullaha sallallahu alaihi wasallam zbog mojih grijeha. Vrlo je bitno prepoznati šta možeš rad Jest imaš vjeru. Čime si je pokazao? Kojim učenjem? Kojim, kojim zalaganjem? Kojim trudom? Kojom aktivnošću? Kojim hizmetom? Kojim održavanjem rodbinskih veza? Kojim hajratom? Čime sam pokazao da sam Allahu dragom voda? To što klanjam, to je Allahov hak kod meni. To je njegovo pravo. On mi je dao tijelo kojim klanjam. I on mi je dao zdravlje. Pa kad malo malaksam i osjetim sam me znoj oblio, pa onda kažem Jareb, hvala tebi koliko od tvojih robova ne može na do tebi da pada. Ti mi dao i još me nagrađuje što uradim onim čime si mi ti dao. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha od Ishaqa ibn Abdullah ibn Abi Talha, a Enes ibn Malik od Enesa ibn Malika kazali smo to je onaj dječak kojeg je njegova majka stavila u službu Resulullaha sallallahu alaihi sallam, kaže kada sam vidjela da svi poklanjaju nešto Resulullahu a ja nisam imala što da poklanim, ja sam izvela svoje dijete i rekla Božji poslaniće nek on bude uz tebi ako ti nešto treba pošalji njega da ti može pohizmet. i kaže Hazreti Enes ibn Malik bio sam uz Resulullaha sallallahu alaihi sallam deset godina Nikada mi nije kazao ako nešto nisam uradio, zašto to nisi uradio? Niti za nešto što sam krivo uradio, zašto si to tako uradio? Zamisli ako tako nije, nekom je komu je stran. Zamisli kako se Rasulullah sallallahu alaihi ponašao prema djeci svojoj, prema suprugama svojim. Kale reitu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam. Kaže Hazreti Enes ibn Malik, vidio sam Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Vahanet salatul asr. A nastupilo je vrijeme i je namaz. Feltene se nasul vodu, Pa su ljudi potražili vodu da abdesti. Felem je džduhu. Pa nisu. Pa nisu pronašli vodu. Fe utija Rasulullahi sallallahu alaihi sallam bi vodu pa su ono malo vode što su imali donijeli kod Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Fe voda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi daliken ina jedahu. Pa je Boži poslanik Muhammed pred desetinama i stotinama plementi ashaba, jer se ovo desilo na jednom putu, stavio svoje mubare kruke u tu vodu. Wa amara nas an yatawadda'u minhu. I onda je naredio ljudima da uzmaju tu vodu u koju je on stavio svojom, svojom mubarek ruku. Kale fera'ejtul ma, kaže Hazreti Enes koji uz Rasulullah. Vidio sam vodu kako izlazi, kaže, jen bu'u min tahti Vidio sam kao da mu voda izvire ispod ruku. Ispod prsti. Hata u min indi ahirihi. Toliko su, kaže, uzeli vode da su se do posljednjeg na desetine i na stotine dolazili uzimali svi vodu. Kaže, svi su se do posljednjeg abdestili. Ovo je jedna od muđiza Muhameda sallallahu alaihi I kada posmatrate, mi znamo da je najveća muđiza koja je Muhammedu sallallahu alaihi wasallam data časni Kur'an. I Kur'an je povod da mnogi ljudi se vrate stvrtelju i spoznaju stvrtelju. Međutim, bilo i ovih muđiza Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koje su vidjeli njegovi vršnjaci, vidjeli i muslimani i nemuslimani. Spominjali smo da je jedan od mušrika mnogobožaca koji su znemiravali Resulullaha sallallahu alaihi wasallam hranio svog konja pa je ashab jedan prošao kaže znaš li zašto hranim ovoga konja kaže njemu ovaj ashab zašto kaže da ja na njemu ubijem Muhammeda sallallahu kaže njemu ovaj ashab tako mi Allaha mi smo čuli Muhammeda ali salama kad je rekao mi ćemo tebi ubiti sad pogledajte odgovora na početku sam rekao, Allah da nas počasti da imamo povjerenja u Allah. Onako kako imamo vjeru u njega, da imamo vjeru njemu, da njega vjerujem Ono što nam je on dao da uzmemo. Ono što nam je gospodar zabranio da ostavimo. Kaže ovaj, kaže jel nam Mohamed ali salam rekao da ćete me ubiti u Meki ili izvan Meki. Pa kaže zašto to pitaš? Pa kaže Mohamed ali salam nikada ne laže. <laughs> Ne vjerujem mu da je poslanik, ali kaže nikada ne laže. Ako je Muhammed rekao da ćete me ubiti, ubiti u Mekke, kaže ja odoh iz Mekke i nikad se više nju neću vratiti. Ako je Muhammed a.s. rekao ubit ćete me izvan Mekke, ja nikada neću, neću izaći iz ovog grada. I subhanallah, vrijeme je prolazilo, prolazi bitka na bedru. I on nije htio da izađe. Čuvajte se lošeg društva. Loše društvo čovjeka tako okreni i tako mu pamet zavrti da čovjek i ne vidi u čemu. Kaže, on je odlučio da ne ide u borbu protiv Rasulullaha sallallahu alaihi wa Kaže, dolazi mu njegov prijatelj i uzima miris ženski ide oko njega, kaže, miriš se kao što se žene mirišu. Mi smo da se tučimo, a ti si žena. Kaže, ubio si me da znaš. izlazi u bitku na bedru i kaže, u tokom bitke Rasulullah sallallahu alaihi sallam samo ranio tog čovjeka Kaže, on toliko se prepao, kaže, ubi me Muhammed, ubi me Muhammed. I okrenuo se svojim konjem i počeo bježati s bojnog polja. I strovali se u provaliju i tako crkni. Subhano. Što je povjerenje? Muđize Muhameda sallallahu alaihi wasallam su toliko brojne da treba sigurno 5-6 predavanja po pola sahata do sahat samo da spominjemo koje su muđize, koje su to potvrde njegovoga poslanstva u vremenu njegovome bio na koji način se potvrđivalo da je on Božji poslanik. Između ostalog, to su bile i ove, i ove muđize koje su plemeniti ashabi vidjeli. Ovdje konkretno u hadisu problem je bila nestašica vodi Drugi primjer koji imamo jeste dok je Resulullah s.a.v. kopao hendek. Dvije muđize su se desile. Naišli su na stijenu, kako nam bilježi hakim, i nisu mogli da razbiju tu stijenu. A dogovorili su se da Hendek bude tačno određeni širine da ne može konjanik preskočiti. Kaže ne možemo, ova stijena nam razvaljuje Hendek. Ako je zaobiđemo slabimo Hendek. Kaže zovite Rasulullah sallallahu Kaže kada je došao Rasulullah i rekao Bismillah Allahu Ekber udario prvi put. Kaže vidim dvorce Perzije kako su se otvorili. Kažu licemjer kad su čuli kopa Hendek da se zaštiti u Medin A kaže da će Perzija biti današnji jel Iran, da će biti u okridu islama. Drugi put udario, također Bizantija, isto. I tu se desila također muđiza, svi ashabi koji su vidjeli na desetine njih, kaže, toliko nas je glad obuzela dok smo kopali hendek u Medini, da su ljudi vezivali kamenje za svoje stomake. Jer želdac kada se razvali, i to danas nam ljudi koji se bave ishranom kažu, najgora stvar je, kaže, razval želdac. Jer treba vremena da ti samog sebe disciplinuješ da manje jedeš. E oni su šta radili? Pošto je bila glad, kaže, uzeli bi kamin. Pa bi kamin zamotali u neku krpu. I toliko bi jako privezali na stomak da dadne želcu iluziju da je pun. A krv se crpi iz ostalog, jel crpi hranu i hranjivo iz ostalog dijela tijela. Kaže Resulullah s.a.v. je dva kamena zavezao, takva je glad bila. Jedan od ashaba, kad je vidio Resulullaha gladnog, kaže imamo malo jare. Kaže ja ću, kaže Hanumi, zaklaćemo mi to jare, skuhat hranu, zovnimo Resulullaha i još par ashab. I kaže prišao je ovaj ashab, vrlo slična situacija ovoj koju imamo u ovom hadisu. Kaže, prišao je Boži poslaniće, ima nešto malo hrane, rekao sam Hanumi, pa ti par ashaba odaberi i dođite da jedete. Pa kaže Resulullah šta je, on objasni šta je bilo. Kaže, reci Hanumi, nek ne skida onaj hranu sa, sa vatri. Nek stoji tako, nek se... Ona je stavila to jare, par kilograma, koliko je moglo mjesa. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ovi koji kopate hendek, svi u vas zove ovaj moj ashab, kaže na <laughs> kaže on, subhanallah, onda sam pomislio, Jarab, kako ćemo ih nahraniti? Rasulullah, Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam je zove kaže on je Božji poslanik kako ih je on zvao sve će biti u redu. I kaže ušao je pitao je Hanumu njegov normalno razgovaraju kaže gdje je hrana kaže ovo je Božji poslanić. I onda je Resulullah rekao uvodite grupe ljudi. Tako mi Allaha kaže ovaj plementi ashab. Svi su se najeli, svi su jeli. Izašli su iz kuće, nama je ostalo onoliko hrane koliko je, koliko je Hanuma stavila, kaže da se kuha. Muđiza Božja. I to ne, pogledajte muđizi. Ovi, evo ova muđiza sa vodom koja mu je između prstiju. Nije vidio jedan insan, nego stotine ljudi. I nije vidio jedan insan, nego stotine ljudi dok su hende kopali, da su svi ušli, jeli i ostalo opet ran. E kaže, šta je bereket? Jedan ahbab, vjeručitelj kaže, čuvajte jezik. I apsolutno je u pravu. Čuvajte jezik. Kaže, ja sam djeci napisao na tabli, sinoć mi je Ahba bio plaho hasta, pa sam ga otišao izjareti. Kaže, djeca gledaju isto kao da sam im na latinskom jeziku napisao. Šta je bereket? Evo, objasni šta je bereket. Kaže, bereket je da Allahu malo dadne pun To je bereket. I Boži poslanik Muhammed sallallahu njegova muđiza je bila kojom se potvrđuje njegovo poslanstvo da je na stotine ljudi abdestilo iz jedne male posude vodi. Da je iz jedne posude sa hranom Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam nahranio vojsku ljudi. Blizu dvije hiljade ljudi koji škopali Hendek su ušli, vidjeli to, najeli se izašli. Ovdje jednu vrlo bitnu stvar želim da kažem. Pogledajte kada dolazi situacija da dragi gospodar daje muđize Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Kaže, nastupilo je vrijeme i kindije namaza. Pa kaže, pa smo rekli, boži poslaniće, da ti nama uvećaj ovu vodu i da mi riješimo problem. Jel tako bilo? Nije, nego šta kažu? Tražili smo vodu. Dobro. Danas šta mi hoćemo? Pa kaže mi učimo dole što se situacija ne mijenja? Pa jesmo mi uradili ono što smo mogli? Jesmo li iskoristili mogućnosti koje nam je dragi Bog dao? slobodu koju imamo, pravo da kažemo, onda da podignemo do ruke, kažemo rabu puti naš narod. Također isto, hrana koja je bila u bici na Hendeku. Nema hrane. Dali maksimum od sebi. Kamen je zavezano za, za stomake od gladi. A onda, onda gospodar daje mu Opstanak muslimana na području Balkana, posebno ovdje u Bosni, je muđizam. Jer po svim mjerilima, vojnim, nije trebalo ostati muslimanskog uha ovdje. I takav je plan bio dušman. E sada, da li ćemo mi biti svjesni da moramo dati maksimum? Ako si student, dadni maksimum. Ako radiš neki posao, dadni maksimum. Onda kada dadneš maksimum, podigni ruke. Ja ne znam, smijem li podići ruke i reći gospodaru, uradio sam ono što sam mogao. Pa da onda očekujem da dragi gospodar otvori da se desi ono, ono što toliko želim. Pazite, muđiza Božijeg poslanika, koliko god da je to nadilaženje ovih zakonitosti koje mi poznajemo. Pa jesu nadilaženje zakonitosti. Iz jedne male postoje toliko ljudi da popi. Jest. Nadilaženje iz jedne male posude sa hranom da se vojska nahrani. To je nadilaženje. Kada to dolazi? Kada su muslimani dali svoj maksimum, sve što su mogli da učine, učinili su. Moramo se učiti iz života Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada je on, neka je na njega Boži mir, radio bilo šta. On bi to radio maksimalno. Dao bi, zalagao bi se. Maksimalno svaki atom njegovog bića je bio u tome. I kad je bio u namazu, i kad je bio sa svojom porodicom, i kad je odgajao ljude, i kad je trgovao. Bio je u tome. Kod nas danas krene da klanja, kaže, mogu bi učiti Kur'an. Počne da uči Kur'an je budalo jedna, vidi šta si ostavio. On odi da klanja nama zove, kaže bolje bi bilo da si što zaradio pa da sadaku daješ. Nemojte dozvoliti da se šeitan sa nama igra. I zato, ono što stalno govorimo, znanje. Kad čovjek ima znanje, kad zna šta su prioriteti u njegovome životu, tada se može kretati kroz život. Svaki korak koji napravimo bez znanja, samo je pitanje momenta kada ćemo se zbog njega pokajati. Može Allah iz milosti svoje dati da se ne pokajemo da bude dobar korak. Ali je izuzetno rizičan. Zbog toga ova, ovaj, ovaj hadis Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji govori o abdestu s jedne strane, ali govori o nadilaženju onih zakonitosti koje su, koje dragi gospodar ovaj, postavio. I nemojte, Allaha vam dragog, nemojte, molim vas, da mi budemo od oni koji ne poštuju zakonitosti Allahove. Allahova je zakonitost da ako si nježan i obziran prema svojim ukućanima, da će i oni takvi ako mogu da biti prema tebi i prema svojim ukućanima. A pa to je Allahova zakonitost. Hel jaza'u ihsan illa Je li nagrada za dobročinstvo išta drugo nego dobročinstvo? Nemojte da to zanemari. Ako se mi derimo na svoju djecu, sutra kad vidi moje dijete kako se deri na moju, na moju ja sam to uzrok. Puno je onih danas koji otvaraju negativne procese. Pozitivan proces je svako dobro koje uradimo, ko ono malo bilo. Ovi 5000 kilograma hrane može biti 5 miliona i 50 miliona. Samo je pitanje imamo li mi povjerenje jedno u drugi. Jesmo mi u stanju, ako Resulullah kaže ja i onaj ko vodi brigo je timu, bit ćemo ko ova dva prsta u džene. Razumije da je to islamska vrijednost koju treba živjeti u životu, a ne samo o njoj pričati. Ako je Resulullah rekao, najbolji od vas, oni koji uče Kur'an i poučavaju Kur'an, mora halka teđvida funkcionirati. Mora, moramo imati taj mane. To je do nas. Allah će dati, prijavilo se pet ljudi, pa sad imamo, alhamdulillah, 50 ili 60 ili 70. To je Allah daj, Allah otvar. Ali je na nama da uradimo ono čime nas on duži. Rasulullah s.a.v. je rekao hadis bilježi muslim innaha se takunu etara wa umurun kirunaha zaista će iza mene biti sebičnost i danas je sebičnost kaže što ne radiš mala mi plat. Allahu dragi mala plat. dobro koliko ćeš platiti srce koje ti u budima kuca Allah ti dragi koliko ćeš platiti vid koji ti Allah dao kako ćeš to platiti? Ako naplaćuje sve što radiš. Kako ćeš to? Ne, ne, ne, kaže Resulullah, zaista će biti sebičnosti i stvari koje ćete prezirati. Kažu Boži poslaniće, šta da uradim? Edu ledi alejkum, Kaže, vi svoju obavezu ispunite Obavezu kao student, obavezu kao uposlenik, obavezu kao musliman, obavezu kao muslimanka, obavezu koju ima ispuni. Kaže Resulullah, وَسْأَلُ Allaha molite da vam dane ono što vam pripada. Radost koju čovjek vjernik osjeća, zato što je svjestan ove poruke Resulullah, ona se pokazuje u ovome. Da je bereket, da iz maloga može biti puno. Ja molim gospodara da se sjećamo Rasulullah u ovoj mubarek noći salavatima, sallallahu alaihi wasallam, da nas on iz milosti svoje počasti da budemo dosljedni njegovi stedbenici i da nas zaštiti od svakoga zla, posebno zla nas sami. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava Gospodaru naš, očisti naša srca od mjesta. Gospodaru naš, očisti naša srca od mjesta. Gospodaru naš, očisti naše jezike od laži. Gospodaru naš, sačuvaj nas od laži. Gospodaru naš, sačuvaj naše ruke od grijeha. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš na oba svijeta. Gospodaru naš, počasti nas korisnim znanjem i sačuvaj nas oholosti. Amin. Gospodaru naš, počasti nas da u svim dobrim dijelima nastojimo ustrajni bit Gospodaru naš, smiluj se roditeljima našim. Gospodaru naš, smiluj se braći i sestrama našim. Gospodaru naš, smiluj se potomcima naši Gospodaru naš, počasti nas da budemo od onih koji su čestiti. Gospodar naš počast nas da budemo od onih koji rade za dobrobit umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam. gospodaru naš smiluj se umetu Muhameda. Gospodaru naš zaštiti umet Mohamed. Gospodaru naš počasti nas da se tebi vratimo u trenucima kada smo u obilju. Gospodaru počasti nas da se omladina naša vrati tebi u trenucima kada su u Gospodar Gospodaru naš sačuvaj nas od trenutaka kada se tebi vraćamo jer smo u iskušenjima. Gospodar, sačuvaj nas od iskušenja na oba svijeta i uvedi nas među svoje dobre robove. Gospodaru naš molimo te u ovoj Mubare večeri da tvojim salavatom i salamom na poslanika otvoriš nam vrata zadovoljstva svoga. Smiluj nam se na oba svijeta i počast nas da budemo tebi iskren. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al